Евангелие Христова истинни послушницы, я Явистися преподобни, мир и я же в нем яко несущая, Преобидевши любви ради Христовы, и морский остров селистися, и трудолюбно не противу козни невидимых врагов подвизастися, Постом гением же и всеночным стоянием, Плоти своя духом мудре повинулись те. Сего ради отцы держительные десницы, достойные венцы приялись И ныне при свете Троицы предстоящей молитеся, Все блаженные отцы Сергия и Германия, Сохранитеся в мире Отечеству нашему, и спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От мирского жития исшедше, отвержение мира Христу последовасте, и достиглости великого Нива езера. Гімн на острові валами всельшися, Равно гімнує житті пожилісті. Утонут уже веселящийся пришлисти к небесным чертогу, И ныне с ангелы владычню престолу предстояще. Поминайте нас чад свой, я же собрались те богомудрые, Да радостно от души опием, Радуйтесь, Сергия и отцы приблаженней.